Անցնող շաբաթվա ընթացքում եղան իրադարձություններ, որոնք մեծապես ազդեցին Արցախի ապաշրջափակման գործընթացի վրա, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական առումով։ Երեքշաբթի առավոտյան Արցախ մտավ ռուսաստանյան տրոյական ձին։ Ռուսաստանն ամիսներ շարունակ անում էր ամեն ինչ, որպեսզի առաջ մղի բռնազավթված ակնայից դեպի Արցախ ճանապարհի բացումը, դրանով հակազդելով Քաշաթաղի միջանցքի եւ Արցախի ու Մայր Հայաստանի միջև ցամաքային կապի բացմանը։ Ակնայից բեռների ընդունումով, եթե ոչ զրոյացվեց, ապա ծանրագույն հարված հասցվեց Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրա սահմաններից դուրս 9 ամիս շարունակ տարվող եռանդուն աշխատանքին, որն ուղղված էր Քաշաթաղի միջանցքի ապարգելափակմանը։ Իսկ բռնազավթված ակնայից ռուսաստանյան բեռնատարի մուտքից ոչ խոստացված 12 Ոչ էլ 102 ժամ անց չապարգելափակվեց Քաշաթաղի միջանցքը։ Իհարկե, ինչպես միամտություն էր կարծելը, թե Ադրբեջանը չի արգելափակի Քաշաթաղի միջանցքը Բերձորի եւ Հարակից գյուղերի հանձնումից հետո, նույնքան միամտություն էր կարծելը, թե Ադրբեջանը կապարգելափակի այն ակնայից որևէ բեռ ընդունելուց հետո։ Լավագույն դեպքում միամտություն։ Իսկ այդ բեռի քանակությունն իսկական ծանակ էր Պարենային ծայրահեղ ճգնաժամում հայտնված արցախցիների նկատմամբ։ Այնինչ, եթե նույն այդ Ռուսաստան Հայաստանյան զորախումբը կատարեր իր ուղիղ պարտականությունները եւ բաց պահեր Քաշաթաղի միջանցքը, Արցախում խանութները կշարունակեին լիքը մնալ, իսկ արցախցիներն ստիպված չէին լինի սպասել մարդասիրական բեռների տեսքով ողորմաբաժնի։ Ավելին, Ռուսաստանը փաստացի ակնարկեց, որ Քաշաթաղի միջանցք այլևս չկա, Հայաստանին կոչ անելով հարմարվել նոր իրողություններին։ Ռուսաստանյան Կարմիր խաչի ուղարկած բեռի Ստեփանակերտ հասնելուն գրեթե զուգահեռ Ռուսաստանի վտարագնա նախագահն Արցախին փաստացի սպառնաց էթնիկ զտմամբ։ Իհարկե, պաշտպանելով իր բաքվյան դաշնակցին, ավելացրեց, թե Ալիևը հակված է դա անել փափուկ ձևով։ Անկասկած միայն ռազմական հանցագործ Պուտինը կարող է բացատրել, թե ինչ է փափուկ էթնիկ զտումը, այնպես որ միգուցե նրան ապագայում տրվի այդ հնարավորությունը Հաագայում։ Պուտինի այդ հայտարարության հետ նույն ժամանակահատվածում ակտիվ քարոզչություն սկսվեց հիմնականում արցախյան լսարան ունեցող օկտահաշիվների եւ միօրյա լրատվամիջոցների կողմից Արցախից դուրս գալու համար միջանցք տրամադրելու վերաբերյալ։ Պարզագույն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ տեղեկատվական հոսքերը կառավարվում են մեկ կենտրոնից եւ գործում են համաժամանակյա։ Իսկ նման քարոզչության ուղղորդումը շատ պարզ է։ Ռուսաստանը ձգտում է ունենալ խիստ թերբնակեցված Արցախ, որպեսզի ազատվելով ավելորդ գլխացավանքից ռուսաստանյան զորախմբի ներկայությունը շարունակի արտարածված մնալ, իսկ Արցախում մնացած բնակչությունը պատանդ պահվի որպես Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշման գործիք։ Ռուսաստանյան բարձրագույն պաշտոնյաները եւ պետական լրատվամիջոցները ողջ շաբաթվա ընթացքում շարունակում էին լեղի թափել եւ սպառնալ Հայաստանին, նաեւ հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ։ Ավելորդ է նշել է, որ հայաստանյան զինվորականները եւ մասնավորապես խաղաղապահները Միջազգային համագործակցության շրջանակներում տարեկան երբեմն տասնյակ զորավարժություններ են անցկացնում օտարերկրյա տարբեր զինվորականների հետ կատարելագործելով իրենց հմտությունները եւ ստանալով ժամանակակից գիտելիք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի այն պնդումներին, թե ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամական կառույց է եւ իրենք անընդունելի են համարում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամի ակտիվացումը մեր տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը 3 տարի առաջ մեծ շուկով բացեց ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կետը բռնազավթված ակնայից արևելք, իսկ Պուտինի մոտ դաշնակից Ալիևն իր բանակի ողջ հրամանատարությունը 3 տարի առաջ հանձնել էր Թուրքիային։ Այստեղ կարելի է պարզապես հիշեցնել, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենախոշոր բանակ ունեցող պետությունն է։ Իսկ Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի հետ դասական հակակրանքին գումարվել է նաև ԱՄՆ-ի մեծացող ներգրավումն Արցախի շրջափակման վերացման ուղղությամբ աշխատանքներին։ Այդ առումով նշանակալի են երկու օր առաջ կազմակերպված սենատական լսումները, մասնավոր Հատկապես Ադրբեջանի գործողությունները հստակ գնահատական ստացան, նաև հնչեցին կարևոր ուղերձներ։ Իհարկե, պետք չէ նաև մեծ հույսեր կապել, թե ԱՄՆ գլխակորույս շտապելու է Արցախին օգնության, առավել ևս հաշվի առնելով Արցախում ռուսաստանյան ազդեցությունը։ Սակայն սենատական վերջին լսումները հսկայական կարևորություն ունեն առաջին հերթին իրավական գնահատականի եւ տեղեկատվական տեսանկյունից։ Ինչպես նշել էինք նախորդ թողարկումների ընթացքում, միջազգային իրադրությունն այս պահին գրագետ աշխատանքի դեպքում հնարավորություն կտա հասնելու ԱՄՆ-ի կողմից Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը, սակայն չի կարելի բաց թողնել այդ նեղ միջակայքը։ Իսկ տարածաշրջանային զարգացումների տեսանկյունից հետաքրքիր էին Իրանի պիրուետները։ Մեկ շաբաթ առաջվա Իրանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի Բաքվյան հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ Իրանը չեզոք դիրք կբռնի Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում։ Շատ հավանական է, որ դրա ընթացքում ընթացքում եւ կամ դրանից հետո կմեծացնի իր ազդեցությունը եւ ներկայությունը Սյունիքի հարավում, ստանալով վերահսկողություն այդ տեղով անցնող ենթագառուցվածքների վրա։ Իսկ հայկական մեդիա տիրույթում տարածված այն ցնծությունը, թե Իրանը զորաշարժ է անում դեպի Ադրբեջանի հետ սահման, պարզապես զորաշարժ էր դեպի Իրաքյան Քրդստանի հետ սահման։ Միաժամանակ շարունակում է աճել Հայաստանի ռազմական եւ քաղաքական համագործակցությունը Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի հետ։ Դա անկասկած մոտ ապագայում ավելի վառ կարտահայտվի տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում, և պետության միջազգային կշիռը բարձրացնելու հարցում անարհամարելի նշանակություն ունի գրագետ բազմավեկտոր քաղաքականության վարումը, իսկ Արցախում ամենակարևորն այն է, որ բացառվի ցանկացած փորձ հակադրվելու մայր Հայաստանին ի շահ այլ երկրների։ Արցախի ժողովուրդը և իշխանությունները պարտավոր են ձևակերպել հստակ օրակարգ ոչ միայն Արցախի ներկա ճգնաժամից դուրս գալու, այլ նաև նաև Մայր Հայաստանի հետ հարաբերությունների շտկման ուղղությամբ, որի վերջնանպատակը պետք է լինի Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորումը, քանի որ վերջ ի վերջո չկա Արցախ առանց Հայաստանի եւ չկա Հայաստան առանց Արցախի։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ